по-французькому сказала вона. Якщо ви розраховуєте на оплески, то шкода зусиль. Гальорка сьогодні порожня. Булат уперше почув з її вуст французьку мову і мимоволі хмикнув ніс. Ви теж сьогодні не на гальорці? тим самим тоном запитав його Жак Антуан Мерсьє. Але норвежець уже похмуро прив'язувався другим. Булат зробив петлю і став за ним. А Мерсьє лишалося братись останнім. Філмарш, якого жарти француза не зачепили, принаймні так здавалось усім, клацнув кріпленням лиж і заходився поволі натягати линву, обережно сунучись уперед. Таку глибоку тріщину вони бачили вперше за всю дорогу. І Булат матрос подумки дорікнув механікам водіям, які не позначили за собою трасу, їдучи сюди. П'ятдесятиярдова крижана прірва притягувала, і матрос намагався не дивитися на благеньку арку містка, куди фут за футом, спираючись на льодоруб, сходив американець. Крига була, мов зелене скло, ледь нахилена до тріщини. Матрос вишукував найменші виямки в тому склі. За кілька кроків попереду так само натужно ступав норвежець, а француза матрос бачити не міг, відчував лише міцну напнуту лину за собою. Це додавало впевненості й сил. Якщо філмарш провалиться вони втрьох зможуть утримати його. Тоді носаки філових лиж дійшли до краю снігового місточка. Філ махнув назад, щоб попустили, і одним ривком опинився на міцному льоду. Йому теж стало моторошно. Він довго не міг одвести погляду від зеленкуватої чорноти внизу. Нарешті випростався і гукнув на цей берег. Переходьте сюди балон. Міст видається мені достатньо міцним. Норвежець надів свої лижі і з розгону переїхав. Потім так само перебрався назад, прив'язав себе до линви, став посеред прірви і заходився випробовувати надійність містка. Він підстрибував і щосили штрикав по перемету палицями та прірвою тільки луна йшла. З арки не викришилася жодна грудочка снігу. Цей місток був найпотужніший з усіх. Матрос перейшов на той берег. За ним, підстраховуючись линвою, перебрались Кетрін і Жак Антуан Мерсьє. А решта люду, порушивши наказ, уже підходила до крижаного провалля тільки візел і досі стояв. Міст мав уширшки зо п'ять ярдів. Ризик був, але іншого виходу ніхто не бачив. І Філмарш, подумавши, погукав Лоу, брус. І коли візел рушив, усі побачили каюра та його собак. А про цей допотопний транспорт ми й забули, сказав Філмарш. Пропустіть його попереду, запропонувала Кет. Професор погодився, махнув до водіїв, щоб спинили машину, і гукнув. Каюре, вперед. Ескімос підняв собак і швидко під'їхав, не злазячи з нарт. Рудий пес понюхав місток, тоді заспокійливо гавкнув, і нарти враз опинилися по той бік жахливого рівчака. Лоу і Брус повилазили з кабіни, довго розглядали сніговий місток з усіх боків, лягали на край тріщини і дивилися зі споду. Брус невдоволено бурчав, а Лоу заспокоював товариша. Б'юся б заклад, Мілтоне. Коли ми їхали з вами в той бік, нам трапилась така сама тріщина. Скажете ні? В півтора раза вужча, заперечив Брус але місток був удвічі тонший, а перейшли. Не рівняйте сосиску з пальцем.